Türkçe үйренеміз қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз өткен аптадағы сабағымызда мекен жай сұрау және картадан іздегенімізді табуға байланысты сөздерді үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымыз болса саудаға байланысты жалпы түркия және әсіресе стамбул дүние жүзінің ең динамикалық және ең қозғалысты сауда орталықтарының бірі елдер арасындағы саудамен бірге жыл сайын он мыңдаған адам сауда жасау үшін түркияға келеді көбіне қалаған тауарларын арзанға алып елдеріне әкетеді әрине сауда кезінде кейбір қысқартылған сөздер мен кейбір терминдер қолданылады енді сауда кезінде қолданылатын кейбір сөйлем мен сөздерді үйрену үшін төмендегі мысалдарды мұқият тыңдап қайталауға тырысыңыздар фиаттарыңызға кдв дахил ме? бағаларға қосымша құн салығы қосылған ба Evet efendim. иә Фатурамы rica edebilir miyim? есепшот фактурамды алуға бола ма dakika lütfen. бір минут күте тұрыңыз Çek alır mısınız? чек аласыз ба Özür dilerim. Biz sadece kredi kartı kabul ediyoruz. кешіріңіз біз тек кредит карт қабылдаймыз Nakit ödemelerde indiriminiz var mı? қолма қол ақшалай төлегенде бағада жеңілдік жасамайсыз ба Evet, %5 indirim yapılabilir. иә 5 пайыз жеңілдік жасауға болады Накет ödemek istiyorum. Қолма қол ақша төлегім келеді. Бозық параңыз бар ма? Майда ақшаңыз бар ма? Hiç бозық парам жоқ. Еш майда ақшам жоқ. Önemli değil. Paranızın üstünü alın. Маңызды емес, ақшаңыздың қалғанын алыңыз. ардақты тыңдаушылар саудаға байланысты сөйлем мен сөздерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар енді сөйлемдерде кездесетін жаңа сөздерді үйренуге тырысайық кдв катма дәр вергісі қосымша құн салығы фатура есепшот фактурасы кредит карты кредит карты накид қолма қол ақша Бозуқ пара, майда ақша. Параның үсті, ақшаның қалғаны. Индірім, бағада жеңілдік. Ардақты тыңдаушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі апта кездескенше, қош қалын. Türkçe öğrenemiz.